Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netirosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. Štai dvylikos apaštalų vardai. Pirmas Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kananajas ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos dvylika Jėzus įsiuntė, duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei apavo, nei lasdos, nes darbininkas verta savo valgio. Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susieškokite vertą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite. Įeidami į namus, pasveikinkite juos. Ramybė tiesie šitiems namams. Ir jeigu namai bus verti, te teinie po jų stogų jūsų ramybė. O jeigu nebus verti, jūsų ramybė te sugrįžta jums. Jei kur jūsų nepriimtų ir jūsų žodžių neklausytų, tai išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkės nuo kojų. Iš tiesų sakau jums, Sodomos ir Gomoros žemėj bus lengviau teismo dieną negu tokiam miestui. Štai aš siunčiu jūs kaip pavis tarp vilkų. Todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Sergikitės žmonių, nes jie įskundinės jūs teismams ir plak savo sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonėms. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite kaip ar ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Kai pradės jūs persekioti viename mieste, bėkite į kitą. O jei ir šitame persekios, bėkite dar į kitą. Iš tiesų sakau jums, dar nebūsite apibėgę Izraelio miestų, kai ateis žmogaus sūnus. Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilyksta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Tad jei šeimos galvą jie praminė Belzebulu, tai ką kalbėti apie namiškius? Taigi nebijokite jų, juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnipždu jausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto, ne vienas jų nekrinta žemyn be jūsų tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite jūs vertesni už daugybę žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą tai ir aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins mane žmonių akivaizdoje, to ir aš įsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemę į ramybės. Aš atėjau nešti neramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas įsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisų jį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisėjo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio.